Neka je salavat i salam na Allahu poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve njegove sedbenike do sudnjega dana. Zbog velikih zlostavljanja od strane mekanskih mušrika, muslimani su bili prisiljeni da učine hiržu iz Mekke u Abesiniju, što su oni i učinili. No međutim, mekanski mušrici nisu bili saglasni sa tom hiržom. Teško im je palo to što su muslimani našli utočište za sebe i za svoju vjeru. Stoga su Kurešije odlučile da pronađu dobro sposobne mladiće koji će otići i zastupati mekanske mušrike kod kralja Abesinije, kod Neđašije. Oni su odlučili da njihovi predstavnici kod kralja Abesinije budu Abdullah e, ibn Ebi Rabi'a i Amr ibn al-As. Poslali su ova, ovu dvojicu oštroumnih mladića sa darovima i poklonima sa kojima će oni doći kod Neđašije i njegovih svećenika. Kada su došli kod svećenika i uručili darove, uručili poklone i svećenicima i neđaši, uspjeli su ispričati svećenicima o muhađerima koji su došli u Abesiniju. Svećenici su odučili da to ispričaju samom neđaši, ali prije nego su svećenici došli do neđašije, do kralja Abesinije, Ova dvojica mekanskih zastupnika došli su do Neđašije i ispričali mu o tome da su muhađiri došli i nastanili se u njegovu zemlju. Pa kažu, o vladaru, u tvoju domovinu stigla je grupa brutalnih mladića koji napustiše vjeru svoga naroda, a eto ne primiše ni tvoju vjeru. Pogledajte riječnika koji su upotrijebili ovi mekanski prvaci u opisu muhađira koji su učinili hijđu u Abesiniju. Kaže, u tvoju domovinu stigla je grupa brutalnih mladića, želeći da izazovu negodovanje od strane, od strane neđašije, od strane Abesinskog kralja, koji napustiše vjeru svoga naroda, a ne primiše ni tvoju vjeru. Dođeše s nekom novom vjerom koju ne poznajemo ni mi ni ti. Upotrebljavali su riječi kojima su željeli da izazovu kralja Abesinije Neđašiju da se obračuna sa muhađirima koji su nastanili Abesiniju. Nas poslaše tebi, kažu oni, naši i njihovi velikodostojnici, među kojima su i njihovi očeri, amiđe i rodbina da ih njima vratiš. Pogledajte načina na koji se obraćaju kralju Abesinije. Kaže, nas poslaše tebi, naši i njihovi velikodostojnici. I naši i njihovi zastupnici, mi smo ti koji su posrednici između, između njih i tebe. Pa kaže, među njima, među onima koji su nas poslali su i njihovi očevi, Aniđe i njihova rodbina da ih njima vratiš. Oni će bolje paziti na njih, jer znaju njihovu sramotu zbog koje su ih i grdili. Svećenici su već bili kod Neđašije i slušali su Hamrov i Abdullahov govor, pa povikaše, istinu govore o vladaru, predaj ih njima dvojici, neka ih oni vrate u svoj narod i svoju zemlju, već su uzeli mito, pa su se automatski i zauzimali kod kralja Abesinije da se obračuna sa muhađirima i da ih pošalje natrag u Meku. Neđašija je ipak bio puno mudriji od njih. On je bio puno mudriji nego li su oni i mislili. On je smatrao neophodnim da sasluša i drugu stranu kako bi stvar izveo na čistac. Stoga posla po muslimane i pozva ih da dođu kod njega ovo je odlika pravednih ljudi, poput Neđašije, koji nije saslušao jednu stranu i saslušavši jednu stranu donio je presudu o drugoj strani. Ne, pravedni ljudi uvijek žele saslušati dvije strane da bi mogli da donesu pravednu odluku. Stoga nema donošenja odluke i donošenja presude u momentu kada čovjek čuje samo jednu stranu. Stoga posla po muslimane i pozva ih da dođu, oni dođeši. Svi su bili složni u istini i iskrenosti. Ma koga se ona ticala, odlika muslimana jeste da budu iskreni, da budu čvrsti, da tu istinu kažu bez obzira kome je ona bila upućena, bez obzira da li ta istina bila upućena kralju ili bila upućena robu, Istinu su smatrali istinom i trebali su je kazati, Neđašija ih upita. Zbog koje to vjere napustiste svoj narod, svoja ognjišta i svoje najbliži? Koliko znam, niste, kaže, ni moju vjeru, kršćanstvo, prihvatili, ani vjeru nekog drugog naroda. Džafer ibn Abi Talib, radijallahu ta'ala anhu, istupi pred muslimanima i reče, O vladaru, Pripadali smo narodu koji je živio u neznanju i zabludi. Obožavali smo kipove, jeli mrtvo meso, činili zabranjene stvari, kidali rodbinske veze, uznemiravali komšije, jači od nas tlačio je slabijeg. Eto, tako smo živjeli sve dok nam Allah Đelešanuhu ne posla poslanika iz našeg naroda je. Znamo mu lozu i njegovo porijeklo znamo da je iskren, povjerljiv i pravedan. On nas pozva da vjerujemo samo u jednog Boga i da se samo njemu pokoravamo. On nas poduči da se odreknemo vjere koju smo prakticirali mi i naši očevi, vjere u mnogo kipova i kumira. Naredi nam da samo istinu govorimo, da budemo ljudi od riječi i povjerenja, da poštujemo i obilazimo rodbinu, da lijepo postupamo prema komšijama. Naredi nam da prestanemo činiti zabranjena djela, da ne govorimo laži, da ne trošimo i metak siročadi ili jetima, da ne potvaramo i da ne ogovaramo čestite žene. Naredi nam da se pokoravamo Allahu jednom jedinom, da mu širka ne činimo naredi nam da namaz obavljamo, zekat dajemo, da dajemo znači dio svoga imetka kao zekat i da post postimo. Džafer radijallahu ta'ala anhu nabraja mu osnovne temelje Islama pa nastavi. Mi sve to od njega za naredbu primismo, jer vjerova smo njegovim riječima. Stoga povjerova smo i u njegovo poslanstvo i poče smo slijediti njegove upute – postado smo muslimani i poče smo ispoljavati islam. Mi samo Allaha vjerujemo. Druga mu ne pripisujemo. Zabranjujemo ono što nam je zabranjeno. Dozvoljavamo ono što nam je dozvoljeno. Eto, zbog toga nas zamrzi naš narod. Ovo je razlog. Stvari koje sam nabrojao, to je razlog što nas naš narod mrzi. Zbog toga nas oni na muke staviše, i na silu nas htjedoše od naše vjere odvratiti, odvratiti i ponovo kipovima i kumirima nas prikloniti. Da opet počnemo činiti ono što smo činili prije Islama, pa pošto nas na to počeše silom, prijetnjom i mučenjem prisiljavati i vjeru našu u nama ubijati, dođo smo u tvoju zemlju. Obrazložili su razlog njihovog izlaska iz Mekke i dolaska u Abesiniju. Spomenuli su vrline koje su univerzalne za svako vrijeme i za svako mjesto. Spomenuo je temelje Islama, spomenuo je pravi vrline Islama. A onda Džafar ibn Abi Talib radijallahu ta'ala anhu kao mudar sagovornik i predstavnik muslimana kaže Izabra smo tebe za domaćina mimo drugih vladara i zemalja. Tvoju zaštitu poželja smo, jer smo čuli da niko u tvojoj zemlji uznemiravan nije bio. Kazao je ono što je bila odlika Neđašije kralja Abesinije. Kaže, čuli smo da niko u tvojoj zemlji nije uznemiravan bio. Neđašija upita Džafara radijallahu ta'ala anhu, imaš li kod sebe nešto od Allahove objave? Džafar radijallahu ta'ala anhu odgovori da. Onda mi pročitaj, reče Neđašija. Džafar ustade i prouči početak sure Mrjem. Neđašija je plakao tako mi Allaha. Plakao je i sva brada mu je bila mokra od suza. Plakali su i njegovi svećenici i od plača se pokvasiše njihove Biblije koje uvijek otvorene drže u ruci. Kako su to divne riječi. Neđašje im se obrati ovo što sam čuo i riječi koje su Isa u salatu wassalam objavljene dolaze iz istog izvora. Idite, slobodni ste. Ja vas tako mi Boga neću predati ovima pa se okrenu onoj dvojici Hamr ibn al-Asu i Abdullahu ibn Rabi'i da se ne nadaju da će ih isporučiti. Obojica izađoši osramoćeni, pa Amr reče svome drugu. Tako mi Allaha sutra ćemo ponovo doći i ja ću im doskočiti glave kod neđašije. Abdullah mu reče, ne čini to, oni imaju rodbinu i bliže svoje, pa iako su nas napustili i drugačiju vjeru prihvatili, oni su naši. Međutim, Amr je bio odlučan. Sutradan obojica ponovo dođeše Neđaši i Amr odpoči. Nije uspio u prvom pokušaju, ali se nije zaustavio. Želio je da se obračuna sa muhađirima. Želio je da im dođe glave kod Neđašije. O vladaru, obraća se Amr Neđaši, ti pomilova one juče, a da znaš šta samo njihova vjera kaže o Isa, o alaihi salatu veselam. Neđaši je posla po muslimare da duđu. Postavi im pitanje o Isa, o alaihi salatu veselam. Oni se iznenadiše, ali ranije su donijeli odluku da će samo istinu govoriti ma o kome se od stvorenja radilo. Tako se desi i ovoga puta. Kada uđeše kod njega, on ih upita o Isa u alaihi salatu wasalam, a Džafar odgovori. O Isa u alaihi salatu wasalam, pogledajte razbolito god odgovora. O Isa u alaihi salatu wasalam, mi znamo samo ono što smo čuli od našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Isa je Allahov rob i njegov vjerovjesnik. Allahov rob i njegov vjerovjesnik. On nije Bog, on nije božanstvo, on nije Boži sin. On je Allahov rob kao što su i svi ostali poslanici Allahovi robovi. On je sin Merjemin, četne djevice koja je na Allahovu odredbu budi i ono biva dobila dijete. On je ruh od njega, njegova riječ koju je predao djevici Merjemi. Neđašija reče, tako mi Boga, ovo što ste rekli o Isa u spasilo vas je. Zatim pokaza na štab položen između sebe i muslimana i reče, nas razdvaja samo koliko ova crta od štapa. Jer prethodne objave su izmijenjene, ali Neđašija je vidio veliku sličnost između između onoga čemu je pozivao Isa alaihi salatu wasalam i onoga čemu je pozivao Muhammed sallallahu ve sellem. Najashija je, kao što vam je to poznato, prihvatio Islam i njemu je Allahov poslanik sallallahu ve sellem klanjao džennazu u odsustvu. Zatim reče muslimanima, Najashija, idite, vi ste sigurni u mojoj zemlji, ko vas napadne biće će kažnjen. To je ponovio tri puta.